ich weiß, du schiebst dir Hass und so. Los, geh mal kacken, Bro. Manchmal fragst du dich schon selbst, ey, was ist los? Doch das Leben ist nicht immer nur zum Lachen wie die Muppet Show. Nachts im Bett, wenn du mal wieder deine Ex vermisst. Obwohl du weißt, dass sie mit anderen am flexen ist. Dieselbe Bitch, die du heute noch liebst. Euer Lied im iPod und es läuft auf Repeat. Alle fünf Minuten checkst ja, bin der Hoffnung, dass ich schreit, ich muss an dich denken, Schatz. Doch keiner denkt an dich, der Posteingang ist leer. Die Menschen, die du liebst, brechen dein gottverdammtes Herz und es schmerzt, schmerzt, schmerzt. Doch das ist es wert, wert. Denn genau dann, wenn du denkst, dass alle dich vergessen haben, wird jemand, der dich liebt, dich nach deinem Lächeln fragen. Wo ist dein Lächeln? Geschäfte laufen nicht. Nicht mehr lange, Bro, dann ist es auch schon aus für dich. Wenn dein Chef mit dem Panamera vorfährt und dich behandelt, als wenn du der letzte Horst wärst. Wenn von den Menschen, die du jahrelang geschätzt hast, keiner mehr Respekt hat, schiebst du dir zurecht hast. Jungs, die sich nur melden, wenn sie mal was brauchen. Leih mir mal dein Auto, hast du was zu rauchen? Wenn sich sogar beste Freunde aus dem Staub machen, die nur weil Gentropfen nicht mehr alles taub machen du verrückt wirst vom alleine aufwachen. Allerhöchste Eisenbahn, du musst aufpassen, langsam wirst du alt, alt, alt. Da draußen ist es Gold, Gold, Gold. Und genau dann, wenn du denkst, das hier sind deine letzten Tage, wird jemand, der dich liebt, dich nach deinem Lächeln fragen. geht's dir? Nicht mal eine SMS. Und dann fragen sie noch, warum ist dein Lächeln weg? Jahrelang behandelt worden wie der letzte Dreck. Und dann fragen sie noch, warum ist dein Lächeln weg? Halte durch, denn die Zeiten werden besser. Denk an deine Mutter, deinen Vater, deine Schwester. Genau dann, wenn du denkst, besser wird es nicht, kommt jemand vorbei und zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Lächeln.